Yeah, yeah. <laughs> Oh. no me yeah, hagas mostrar. no me hagas mostrar. <laughs> no me hagas mostrar. Yeah, yeah. No me hagas mostrar. A la buena el mejor, a la mala normal. Yo no sé de rapear. Me ponen la pista y yo empiezo a tirar. Yo no vine ni inventar. Pegado en la UCI, pegado en la tanga la mía, tú Es que como yo no hay otro igual. ¿Qué tal? Las cosas también son letal. Voy a llevarle eso te va a dedicar. Las biches son biches, nunca confiar. Se llama Nicola que te va a setear y entregar. Del oso te lo voy a apuntar. Para cuando rescate sepas que inventar. La renta la paga si no, no vendrá. Donde yo me paré tú no puedes estar. ¿Qué tal? El tiempo te lo estoy cambiando. 50 formas de seguir facturando. El género cambia, palabras y lo parto. Tranquilo que este flow yo te lo respeto Que tú estás muy bajo, es que yo estoy muy alto. Me busco toques, eso yo no comparto. Sumando todo lo que yo gasto. Si ves la cuenta, te va a dar un infarto alto. Tranquilo que de plata estoy abasto. Prendo una mano celebrando que estamos ganando. La vida es una viva como que se está acabando. Todo lo que hago lo hace porque lo está tomando ¿Pa' cuando Vende privado, me teletransportando. habla con tela, compré que se me Si no me entiendes, googlea lo que estoy tirando. Voy a parar para que tú no me sigas envidiando.